Այժմ եթերում այսօր լրատվական ծրագիրն է։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի խորհրդարանը պատրաստվում է հերթական լիագումար նիստին։ Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի նախկին դեսպանը հանդիպել է Արցախի պետհամասարանի դասախոսների եւ ուսանողների հետ։ Արցախի ժողովուրդը հանրակրվեյով արտահայտել է իր կամքը։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում շարունակվում է գառնանացան մշակաբույսերի ցանքսը։ Մարտոնու շրջանում սկսվել է առողջարանային բուժման համար առանձին սոցիալական խմբերին ուղեկրերի տրամադրումը։ Ստեփանակերտում կկազմակերպվի Արցախը 1918-ից 1920 թվականներին թեմայով ցուցահանդես։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Երեք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների, խմբակցությունների ղեկավարների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հravirել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Ազգային ժողովի ղեկավարը նշել է, որ առաջիկալիա գումարնիստի համար երաշխավորված է մեկ օրենսդրական նախաձեռնություն։ Կայանալիք նիստին խորհրդարանի քննարկմանն է ներկայացվելու նաև վերաքննիչ դատարանի նախագահի նշանակման հարցը եւ Արցախի հանրային հեռուստարադիո ընկերության 2017 թվականին գործունեության մասին հաղորդումը։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում падգամավորները ներկայացրել են առաջարկություններ առաջիկայում որոշ հարցերի շուրջ լսումներ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը կգումարվի մարտի 29-ին ժամը 11-ին։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի այցը Միացյալ Նահանգներ բավականին հաջող էր։ Նման կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը։ Ըստ նրա նախկինում անհնար էր պատկերացնել, որպեսի որևէ հայտնի ամերիկյան բարբերական Ղարաբաղի կամ ԼՂՀ որևէ պաշտոնական ներկայացուցիչի մասին նյութ հրապարակեր։ Սակայն իրավիճակը փոխվել է։ Նախկինում եւս տարբեր տեսակի հանդիպումներ էին լինում, սակայն ելույթներ չկային, հանդիպումների քանակը եւս ավելացել է, նշել է Թևան Պողոսյանը։ Ըստ նրա հայկական կողմը հնարավորություն ունի փոխել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրների դիրքորոշումը Ղարաբաղի վերաբերյալ միջազգային դիրքորոշման նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի նախկին արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Հանս Յոխեն Շմիդտը երեք հանդիպել է Արցախի պետական համասարանի դասախոսների եւ ուսանողների հետ։ Գերմանացի դիվանագետն անդրադարձել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ այդ համատեքստում խոսել է տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Շմիդտի խոսքով խնդիրը բարդ է, սակայն այն ավելի բարդացնում է ադրբեջանական կողմը։ Ադրբեջանը խոչընդոտներ է ստեղծում այն մարդկանց համար, ովքեր այցելում են Արցախ, սպառնալով նրանց ներառել ծեր ցուցակի մեջ։ Դա մարդկանց ազատ տեղաշարժի հետ կապված կոպտագույն խախտում է եւ երևույթն իր բնույթով ավելի է բարդացնում հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը, ասել է Հանս Յոխեն Շմիդտը։ Դեսպանը նշել է նաև, որ պետք է հաշտության եզրեր գտնել հակամարտության կողմերի միջև, քանի որ այլընտրանք գոյություն չունի։ Արցախի ժողովուրդը մեկ անգամ չէ, որ հանրակվե է անցկացրել արտահայտելով իր կամքը։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, իգիտություն Ռուսաստանի պետդումայի падգամավոր Վիկտոր Վոդոլացկու հայտարարության։ Հիշեցնենք, որ Վիկտոր Վոդոլացկին ասել էր, թե այն, ինչ Լեռնային Ղարաբաղում կատարվում է, միջազգային իրավունքի խախտում է։ Անհրաժեշտ է, որ Ղարաբաղի բնակչությունն անցկացնի եւս մեկ հանրակվե։ Չգիտեմ թե ինչ է նկատի ունեցել այդ գործիչը, ինչ էր ուզում ասել, միգուցե ուզում էր ասել, որ պետք է վերահաստատվի Արցախի անկախությունը, բայց երբ խոսում ենք հանրակրվեի մասին, ասեմ հետևելը. Արցախում անցկացվել են մի շարք հանրակրվեներ, որոնք այս կամ այն կերպ ուղակիորեն կամ անուղակիորեն հաստատել են Արցախի քաղաքացիների հավատարմությունը անկախ պետականության կառուցմանը, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի եւ եվրոպական հարցերի նախարար Ժան Ասելբորնին։ Նախագահ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Ղարաբաղյան հիմնահարցի վերաբերյալ բարեկամ Լյուքսեմբուրգի անկողմնակալ դիրքորոշումը եւ սա տարումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների ջանքերին ու մոտեցումներին, որը համաունչ է նաեւ Եվրամիության ընդհանուր դիրքորոշմանը։ Սերժ Սարգսյանը մեծապես արժևորել եւ երախտագիտություն է հայտնել Լյուքսեմբուրգին երկրի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի միաձայն ընդունման համար։ Ժան Ասելբուրնին ընդունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Բանակցություններից հետո կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանը նշել է, որ գործընկերոջն է ներկայացրել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից գործադրվող համատեղ ջանքերը։ Բաքուն մեկ ասում էր, որ պետք է բովանդակային տրամաբանական բանակցություններ վարել, ասես թե մինչև հիմա այդ բանակցությունները ոչ բովանդակային էին, ոչ էլ տրամաբանական էին։ Ինչու համար էր ժամանակ այդ երկրի նախագահը երկու տասնակից ավել հանդեպումներին մասնակցում, եթե դրանք անբովանդակային էին եւ անտրամաբանական։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում շարունակվում է գարնանացան մշակաբույսերի ցանքսը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Անցած աշնանը Քաշաթաղի շրջանում իրականացվեց 22000 հեկտարից ավելի ցանք, հիմնականում ծորեն ու կարիտ։ Եղանակային բարենպաստ պայմանները հնարավորություն տվեցին, որ օգօգտագործողները հնարավորինս շատ ցանց կատարեն, պահպանելով ագրոտեխնիկական կանոնները։ Այս օրերին շրջանի հարավային թևում շարունակում են կառնանացանի աշխատանքները։ Հացահատիկի ցանքին զուգահեռ իրականացվում է նոր այգիների հիմնում։ Եղեկներից, թփերից, մացառներից ազատվում են ուղատարածքներ, որոնք օգտագործվում բանջարապոստանային մշակապույսերի ցանքի համար։ Ըստ շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչության պետ Լևոն Սիմոնյանի տեղեկանքի շրջանում ընդհանուր իրականացվել է 1603 հեկտար հերք, հացատիկի 775 հեկտար ցանք, Գյուղական համայնքներից առայժմ կարող կառնանացան կատարել են 60, որոնցից ամենաշատը 60 հեկտար ծակաբերդում։ Աճարի կառնանացան կատարել են 7 համայնքում, ամենաշատը 88 հեկտար Որոտանում։ Ըստ գյուղվարչական տեղեկանքի արաբային 21 համայնքներում իրականացվել է նաև կարտոֆիլի ցանց ընդհանուրը 15.3 հեկտար։ Այս օրերին ընդհանուր իրականացվել է նաև այլ մշակաբույսերի ցանց, որից լոպի 1.2 հեկտար, ծախսող 4.7 հեկտար, ծխտոր 3.3 հեկտար։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Մարտոնու շրջանում սկսվել է առողջարանային բուժման համար առանձին սոցիալական խմբերին ուղեգրերի տրամադրումը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության ամենամյա ծրագրերից է բնակության առանձին սոցիալական խմբերի քաղաքացիներին առողջարանային եւ հանգստյան տների ուղեգրերի հատկացումը։ Մարտունու սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ Նոնա Գասպարյանի դրամադրած տեղեկատվության համաձայն ընթացիկ տարում շրջանին դրամադրվել է ընդհանուր թվով 50 ուղեգիր, որից հաշմանդամ զինտարայողներին 13, Առաջին, երկրորդ, երրորդ խմբերի հաշմանդամներին 16, հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցողներին 2, զոհվածին տարողների ընտանիքների անդամներին 12, հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների եւ նրանց հավասարեցված անձանց ու զոհվածների այրիներին, Չեռնոբոլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարից դժվարներին, բնադատվածներին, Արցախի հերոսներին, մարտական խաչ առաջին եւ երկրորդ աստիճանի խանշանակիրներին, միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառուներին 7 ուղեկի։ Նշված կարգավիճակ ունեցող անձիկ կարող են դիմել սոցիալական ծառայությամբ տարածքային գործակալություն։ Քաղաքացիներն իրենց բուժումը կստանան Հայաստանի Հանրապետության Ջերմուկ քաղաքի Արարատ մոր Եմանական առողջարանում, Արզնի Արզնի առողջարանում եւ Երևանի Գրացիա միջազգային իրականողական կենտրոնում։ Ծրագիրը կշարունակվի մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 8-ը։ Դուկլաս Մակլուրեր Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հետևողական է լինելու Արցախի ոստիկանության կողմից իր նկատմամբ ապօրինություններ կատարելու մասին Ասիա Խաչատրյանի պնդումներին պատշաճ իրավական արձագանք ապահովելու հարցում եւ այդ ուղղությամբ ձեռնարկելու է օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցները։ Այս մասին ասվում է Արցախի օմբուդսմենի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը կայացրել է սեփական նախաձեռնությամբ քննարկման ընթացակարգ սկսելու մասին որոշում։ Եթե Ասիա Խաչատրյանի պնդումները համապատասխանում են իրականությանը, ապա ոստիկանության տվյալ ծառայողների գործողություններն անընդունելի են եւ ենթակա են խիստ իրավական գնահատականի, ասվում է Արցախի օմբուդսմենի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Մոսկվայում կայացած Մոսկվայի միջազգային ճամփորդություն եւ туриզմ միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսին Արցախի տաղավարը թե մասնակիցների, թե հյուրերի շրջանակում մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել։ Բացի զբոսաշրջության հերանեկարային ճյուղերի մասին տեղեկություններ պարունակող գրականություն տրամադրելուց, երկու օր շարունակ կազմակերպվել է Արցախյան գինո համտես մասնակիցների եւ հյուրերի համար։ Այս մասին ասել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արտա Գրիգորյանը, ավելացնելով, որ ցուցահանդեսին Արցախի պատվիրակությունը մասնակցել էր 2005-2006 թվականներին, այնուհետև քաղաքական պատճառներով մասնակցություն չի ապահովել մինչև 2016 թվականը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունն Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի հետ համատեղ մայիսյան տոնակատարությունների նվիրված միջոցառումների շրջանակներում մայիսին կազմակերպելու է Արցախը 1918-ից 1920 թվականներին թեմայով ցուցահանդես։ Այս մասին Նախարարության մշակութային ժառանգության եւ ժողովրդական արվեստների բաժնի վարիչ Երազիկ Դանիելյանն է հայտնել եւ ընդգծել, որ այն նվիրված է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 ամյակին։ Պոլ Էլյուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն հիմնադրամի եւ Շիրակացու Ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիրի համատեղ նախաձեռնությամբ ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում Ստեփանակերտի դպրոցների ուսուցիչների համար կազմակերպվել են ֆրանսերենի ուսուցման վարպետության դասեր զուգահեռ կազմակերպվել են կերպարվեստի, երկարվեստի, մնջախաղի պարապմունքներ, որտեղ ներգրաված են եղել նաև աշակերտներ։ Գիտակրթական համալիրի փոխտնօրենն ասել է, որ կերպարվեստի պարապմունքներին մասնակցած Արցախի աշակերտների լավագույն նկարները ապրիլի 7-ին ցուցադրվելու են Քուվեյթում անցկացվելիք Հայաստանը իմ աչքերով խորագրով ցուցահանդեսում, նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 ամյակին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարաբերմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 12 ցելսիուսը 18-ից 23 աստիճան։ Տաքություն։